ga watan jimada kula shekara ta hijiriya 1445 insha Allah ta'ala a wani babi za mu tashi a ramma babi na 36 ok babi na 36 du'a liqa'il adu wa bis sultan babi da ke karantar da mu addu'a da ake yi a lokacin gamuwa da abokin gaba idan ka ci karo da abokin gaba kai ka san wannan makiyinka ne ko kuma wani mutum wanda yake mai mulki bus sultan in an ce zo a sultan shine wanda yake zo quwwatin wa kudura lahu yadun qahira shine wanda yake da ƙarfi da kuma iko wato wanda ke da authority idan kana ka gamu da shi to ana so ka karanta ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i ɗin saboda in ba a yi rashin sa'a ba wani babu laifin da ka masa zalunci na fawa sai ce bari mu karyawa na mu game zai faru to shi sa mafi yawa in aka samu mulki da fawa in babu tsoron Allah to bala'i ne wannan fa gamuwa da shugaba din ba fa wanda yake gaba da kai ba a'a akwai babi guda na wanda ke gaba da kai wanda baya ma gaba da kai to ana so in ka ci karo da shi kai addu'a Allah ya kare ka saboda authority in babu imani in babu ilimi na addini in babu mutunci to yakan saka girman kai da fadin rai mutum ya rika jin kaman shi Allah ne wani ji yake kaman shi mala'ika ne amma aka samu authority da imani da ilimin addini da kuma dattako to shi wannan authority sai sa humility shine sai sa tawazi'u sai kaga kaskantar da kai iyaka da tausayi da jinkai shine wani karo sai ka ci karo da mai mulki sai ka dauka kan ba mai mulki ba ne. me dalili saboda ko tasirin imani ko ilimi ko kuma halin dattaku ko kuma dukkaninsu gaba daya to shi sa idan ka ci karo da abokin gaba so kullum sunna ta karantar da mu baka fatan gabuwa da abokin gabanka ko a masallaci Allah ya kare ka gamuwa da abokin gaba babu alheri ko a masallaci ba a fata amma in ka gamu da wani kasan yana gaba da kai ko makiyinka ne ko mai hasada da kai ne to kana gani sai ka karanta ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i da suke cikin wannan babi mai albarka insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya addu'a ta farko ita ce addu'a ta 126 a hisnul muslim ikra اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم wannan addu'a ita ce ta farko Allahumma ya Allah inna lalle mu naj'aluka muna sanya ka fi nuhurihim menene annahar a'la sadr sama kirji kaman nan nan kalmar nahar shine daya nuhur kuma jam'i ne jam'u taksir ya Allah mu muna sanya ka kaman akan karfinsu kan kirjinsu saboda yawanci nan wurin karfi ne sannan na biyu duk wanda zai nufi ka fizikali don ya cutar da kai da ƙirji yake fara tashi za a ga nan ɗin shi yake tunkuɗa shi kuma karfin a nan yake to ko da ku ba a physically zai cutar da kai ba sai aka yake da nuhur ɗin saboda me saboda kirjin iya da tasiri wajen yin wani abu na cutarwa ko da ku ba da kirjin ba ne ko da ku ba fizikali ba ne to ya sa sai annabi ya ce sai ka ce Allahumma ya Allah inna lalle mu naj'aluka muna sanya ka fi nuhurihim akan karfin su shine kaman kirjin su zuwa saman wuyansu. su wa na'udhu bika muna neman tsarinka min shururihim daga dukkan sharrorin su wannan addu'a tana da matukar muhimmanci Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim a hadisin cewa yayi riwaya ne na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an shine Sa'ad bin Malik bin Sinan yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci sabbata gare shi idan khafa qauman idan ya ji tsoron wasu mutane saboda sharrin su a hadisi na Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi hadisi na 1137 idan ya ji tsoron mutane saboda sharrinsu yana gamuwa da su sai ce Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ya Allah mu muna sanya ka akan karfin su kan kirjin su kuma muna neman tsarin ka daga sharrorin su in Allah ta'ala ya yadda ka karanta wannan addu'a dukkan kiyayyar mai kiyayya da hassada mai hassada da ƙiyayyar maƙiyi wallahi abin sai dai ya barka magabata da dama sun karanta kuma Allah ta'ala ya kare su shi mai ƙin kafa babu yadda ka iya in ba Allah ba wanda ya sai kada gare shi kana iya fadawa rijiya ya ce ka ta da ƙura ka ɓata masa kaya an samu wani an ce abokin ka ya mutu aka ce ya tukunnama aka ce mai kuma ya saurace sai ya je lahira an koro shi an ce gaba ɗaya lahira ba sunansa a list me ya kawo shi wato ya je lahiran a yadda da cewa ana tsammanin zuwansa ko da bai kyautata ba rahama ce shi burinsa a lahiran a koro shi a ce wallahi ya je ma ba a karbe shi ba kai ka ji kiyayya kuma dukkan kiyayya wace ta fi sharri babu kiyayya a duniya mai wahala irin ta hassada ta fi kowace kiyayya hassada ta fi kowace Ke sa magabata ke cewa wai kullul adawati qad turja katuha illa adawatu man adaka min hasadin dukkan kiyayya da gaba ana tsammanin su gushe amma banda gaba da kiyayyar mai hasada shi matukar bai ga ka ce ba a duniya to hankalinsa ba zai kwanta ba ce sa babu cutar babu abokin gaban da ke da wahala ka gamsar da shi a duniya kawai mai hasada da kai ko alheri kai wa mai hasada shi tunaninsa yaya aka yi wane ya samu damar ya yamin alheri ni ban samu ba shi ba godiyar yake ba me yasa damar ta hannunka ne ba ta hannunsa ba to shi sa cuta ta hasada ta fi kowace cuta a cikin gaba iya magance ta ai ya ishe ka dalili an fi saukar da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori bi daga cikin su akwai wa min sharri hasidin duka don sharrin mai hasada aka saukar da irin waɗannan don a kare ka daga mai hasada so shi sa a ƙa'ida ko ko kwanto kake wane masoyi ne ko makiyi to ka karanta don a yanzu saboda lalacewar zuciya hakikanin gane masoyi wani lokaci yana da wahala wani za ka iya masa dukkan alheri amma ran da ya samu gaba kuma cutar da kai zai yi to Allah ta'ala ya samu ya lafiya so ko da hasada wani yake da kai karanta wannan addu'a na da matukar muhimmanci Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim shi yasa Hausawa suka ce wai cututtuka uku in suka samu wani makamashi to ya zama rijiya gaba dubu wanda ya baki ya ba wa Allah wato mahaukaci ya hau kura kenan mahaukaci ya hau ne, ya hau kura in aka same su ne ne cututtukan babbar magana <laughs> sai ka fada ai <laughs> Allah ya samu wanye lafiya addu'a ta 127 faqra Allahumma anta 'abdi wa anta rabbi bika a'udhu wa ta'awwal والفرقان اللهم أنت عبدي اللهم أنت عبدي وأنت أبي وأنت أبي بك أقول وبك أقول بك أموت وبك أسول وبك أقاتل وبك أقاتل اللهم أنت عبدي وأنت نصيري بك أجول وبك أصول وبك أقاتل wannan addu'a ma'anarta shi ne Allahumma ya Allah anta kai ne abudi bi ma'ana anta auni kai ne mai taimakona auni bi ma'ana Allahumma ana ja'altuka fi a duwi. ya Allah ni na sanya ka akan ƙarfin abokin gabana wa anta nasiri kuma ya Allah kai ne mai taimako na wa bika ajulu da taimakonka ai ataharrak da taimakonka nake jujjuyawa duk wani motsi da nake yi ya Allah ta'ala da taimakonka nake wa bika asulu da kuma taimakonka nake iya samun kariya ko nake isa zuwa ga abin da zan yi nasara wa bika uqatil da kuma kai da taimakon ka Allah nake yaki idan ka umurce ni da yaki wannan addu'a ita ma tana da matukar muhimmanci hadisi din riwaya ne na Anas bin Malik radiyallahu anhu Anas bin Malik kuma khadimi ne boyi boyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi din kuma yana cikin sunan na Imam Abu Dawud hadisi na 2632 Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya tabbatar da ingancin hadisi din Allahumma anta abdi wa anta nasiri wa bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil ita ma tana da matukar muhimmanci wajen taimakon Allah subhanahu wata'ala akan wanda yake abokin gabanka idan kana karantawa Allah ta'ala zai dora ka a kansa mafu tayyib magabata suka ce mafi girman sharri guda uku da ke iya faruwa a wurin masu iya magana shine na farko a samu talauci da lalaci idan mutum talaka ne kuma aka yi rashin sa'a ya zama malalaci to sai taimakon Allah na biyu a samu jahilci da kuma zunzurutun girman kai to duk inda jahilci girman kai ya shiga cikinsa to sai dai taimakon Allah sai na uku a samu ƙiyayya hasada ta shiga cikinta so waɗannan inda Allah ya jarabi mutum da ɗaya ya kuma ɗora wa kansa ɗaya to sai taimakon Allah duk inda mutum yake makiyi sai kuma Allah ya baka wata dama da bai da ita to in hasa ta shiga ciki hasada to sai kuma taimakon Allah in kuma na biyu ne mutum wanda yake jahili ne sai kuma ya samu girman kai ga jahilci ga girman kai to wannan fa sai taimakon Allah na uku ga babu talauci sannan ga tsabar kasala baya son ko motsa jikinsa kuma bayi da shi mafhum tsayi waɗannan su ne misalai guda uku Allah ya samu wanye lafiya addu'a ta gaba da ake yi in an gabu da abokin gaba ko wanda yake da iko ita ce addu'a ta 128 a hisnul muslim faqra ya ustaz حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ai sai mu kara hasbunallahu wa ni'mal wakil mu kara hasbunallahu wa ni'mal wakil mu yi wuciri mana hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil addu'a ce mai matukar muhimmanci mai iya yiwa tana cikin addu'o'i uku da suka fi kowanne muhimmanci a wannan littafi da hasbunallahu wa ni'imal wakil hasbunallahu Allah ya wadatar mu Allah ya wadatar mana wa ni'mal wakil majalla da wakilcin Allah ko ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ko kuma ana cewa hasbiyallahu wa ni'imal wakil to in ka ce hasbiya ya zama mufuradi kai kadai ne wato hasbi Allah Allah ya wadatar mini wa ni'mal wakil ma dalla da wakilcin Allah in kace hasbunallahu wa ni'mal wakil shine Allah ya wadatar mini ya wadatar mana ma dalla da wakilcin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi na hasbunallahu wa ni'mal wakil riwaya ne na abdullahi bin abbasin radiyallahu an hadithin iya cikin aljami a sahih na Imamul bukhari rahmatullahi alai hadithi na dubu hudu uku. cewa addu'a ce da idan ka yi ta Allah yake kare ka daga fitincinu da sharri da hassada da kiyayya da cutarwa wanda ya bayyana da wanda ma bai bayyana gare ka ba na farko mu ba da misalai guda ɗaya ko biyu ko uku ƙur'ani ya bayyana mana lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya fara da'awa kiran mutane zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala ai da kira ya kai kira kafuran zamanin su suka yi niyyar cutar da shi suka hura wuta wuta da ta kai a ce mata wuta ta hakika suka dauko annabi ibrahim suka jefa shi a cikinta mai ya karanta Allah ya sa wutar bata cutar da shi ba shine hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi ibrahim ana jefa shi a cikin wutan sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim sai Allah ya ce ya ke wuta ita ma wutar baiwar Allah ce sai Allah ya ce ya ke baiwa ta wuta ki kasance sanyi mai iya yiwa ne akwai sanyi mai cutarwa in aka sa ka a fridge kai awa ɗaya za ka gaya musu to sai Allah ya ce wa salaman sanyi mai aminci gawa ga annabi ibrahim kamar yadda yake cikin suratul anbiya aya ta nawa aya ta 69 Allah ya mata albarka kaga wutar da aka jefa annabi ibrahim a ciki bata kona shi ba wata addu'a ya Allah ya kare shi hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga ba du'a liqa'il adu kenan kuma al’adu wa bisultan. Haka annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya fita yaƙi wani yaƙi? Yaƙin Uhud. Ai, an ce masa inan nasa kadi jama ulakun fashauhun fazadahun imanan wa kalu wa ni'imal wakil fankalabu bi ni'imatin minallahi wa fadilin lam yamsansu su'un wa taba'u wani sura zai zama ali ibrahim aya ta nawa da saba'in da uku yau kayi kuskure da saba'in da uku zai zama Allah ya maka albarka zai zama ɗari da saba'in da uku kaga siyayyen kalita shi kansa da aka ce abokanan gaba sun taru za su halaka ka me yace sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah yace fanqalabu bi ni'matin minallah dalilin hasbunallahu wa ni'mal wakil suka juyo da falala daga wurin Allah fanqalabu bi ni'imati min Allahi wa fadlin da ni'ima da falala yace lam yamsasum su'un babu wani cutarwa da ya faru gare su dan me dan annabi shugaban tafiya yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga annabi Ibrahim da ita ya karanta Allah ya kare shi daga wuta akwai cutar wanda ya wuce a jefa mutum a wuta amma duk da haka Allah ya kare annabinmu Allah ya kare wani zai ce kuma ai wannan annabawa ne wallahi al'azim hasbunallahu wa ni'mal wakil hatta wanda ba annaba ba tana musu tasiri ni a rayuwa na ga amfanin hasbunallahu wa ni'mal wakil ni ga naune ba jiyau ba amma ba yau zan baku labarin ba gaba na gaba shine daga cikin magabata akwai wani barin ba da labarin sa zai fi muhimmanci akan nawa iya daga cikin kibaru tabi'in sunansa abu muslimin al-khawlani abu muslimin al ko kuma a ce abu muslim abdullahi bin sauk al-khawlani asalinsa mutumin kasar yaman ne ya rayu ya musulunta tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi amma bai taba gamuwa da fiyayyen halitta ba sai da ya gamu da manyan sahabbai irin abubakar umar radiyallahu anhu amma ya musulunta tun a zamanin so wannan rashin gamuwan ya za bai zama sahabi ba amma ya musulunta tun a zamanin amma ba su taba gamuwa ba iya cikin al-mukhdirimun su waɗanda suke sun rayu da fiyayyen halitta ba su gan shi ba to a malaman hadisi sai a ce suna cikin kibaru tabi'in sai a sasa cikin manya-manyan tabi'ai tabaka ta farko to shi yana cikin waɗannan ya tashi a ƙasar yaman sai aka yi wani mutum sarki ne shugaba nasu sunansa al-aswadul anisi shi kuma yana da'awar shi annabi ne idda annubuwa yana da'awar shi annabi ne kisan na cikin koda maktaba shami na juzi na goma sha takwas nan ba na tara kuma malamai da dama sun kawo manaƙib nasa da yawa irin imam Ibn hibban irin ibnu abdulbarri rahmatullahi alai da makamantansu da yawa sun kawo vatus na wannan bawon allah me ke faruwa shi abu musulmin al alaihi rahmatullah sai shi al-aswadul anisi da yake cewa shi annabi ne duk wanda ya masa inkari sai sa a kama shi a yanka yadda ake yanka rago wasu kuma sai sa a kama sai a jefa su a cikin wuta haka yake ta yi ya sa duk bayan Allah na kware suka gudu a cikin garin da yake a yaman da ya yi abin da yake sai ya ce wa isa mun inkari sai jama'a da ke tare da shi suka ce la na alamu ahadan illa aba muslimin al-khawlani ila na'lamu ahadan illa aba muslimin al-khawlani ba musamme maka inkari ba sai abu muslimin al-khawlani sai yake tambayan abu muslimin al-khawlani yace ku zo da shi aka zo da shi sai yace ga abin da nake yi yana kama mutane ya yanka wasu zai kuna da wuta me ka isa ka ce a kaina sai yace me kake so yace ka gaya mun abin da kake so ka bada yace ba zan gaya ma komai ba sai gaskiya menene gaskiyar kuma gaskiya shine daman kalimatu haqqin tuqalu inda sultanin ja'ir wa fi riwayatin fajir kamar da ya tabbata a sunna mafi girman jihadi shine kai ido da ido da shugaba zalimi ka gaya mar gaskiya ba wai ka aika mar kawai sako daga nesa ba ka je gabansa ka fada gaban gaskiya gaban shugaba ta fi wahala a kan faɗanta daga masallaci ka tinkare shi ya kalli idan ka gaya masa jarumai ke iya wannan ba wanda zai iya sai wanda ya shirya wani zai iya yin bala'i daga waje amma sun gido da ko sai ga ranke da Allah ya je ga ranke da ba zai iya yi ba so amma ba za ka iya gane wahalan faɗan gaskiya ga shugaba ba sai ka yi mu'amala da mai mulki ka ga yadda wahalar take a nan za ka gane kai jarumi ne ko ba jarumi ba mafhum tayyib abu muslim al-khawlani ce masa abun da kai ranka ya dade zalunci ne da'awar annabta da kake yi haramun ne bai halatta ba kaza kaza ya ja kunnan sai ransa ya ɓaci shi wannan al'aswadul anisi fa'amara binarin fa'udirimat sai sa aka hura wuta wutar da ba a taba hura irin ta ba a wannan lokacin ta kai matakin da idan tsuntsu ya tashi can sama zai wuce ta samanta wutar saboda harshenta sai ya jawo tsuntsun ya fada ciki ko ta samanta tsuntsu baya iya giftawa saboda karfinta aka zo da abu musulmin al-khawlani burbudin masu imani ɗaya biyu da ke wurin hankalinsu ya tashi suna gazin shiga uku za a halaka shi za a yi kaza kaza aka ce zai iya maimaita wannan abin da ya faɗa na wa'azin gaskiya ce zai maimaita ya kuma sake kallon idan al'asodin anisi ya maimaita masa sai ce a jefa shi a cikin wuta <coughs> sai aka ɗauke shi akan majajjawa saboda ba zai a dauke shi da hannu ba ana ɗaukar shi akan majajjawa <coughs> sai na karanta addu'a afuwar ku bari ɗan kurbi ruwa ko insha Allah jazakumullahu khairar da aka ɗora shi kan majajjawa ana ƙoƙarin jefa shi daga cikin addu'ar da yake sai yake ce ya dan da kaza kaza ya man la yukhzamu junduhu wa yughlabu awliya'u anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita hasbi Allah wa ni'mal wakeel kaga sai aiki da hasbi Allah wa ni'mal wakeel da aka jefa shi a wutan gabanin jefa shi an daura hannayensa da kafafuwansa wallahi alladhi la ilaha illa huwa sai igiyar da ke hannun ta kone wadda take kafa ta kone shi jikinsa ba abin da ya kone tufafin da ke jikinsa ba su kone ba ya kuto daga cikin wutar iya tafiya a kanta yadda ake tafiya a kan tsandauri haka yake tafiya a kan wutar yana fitowa sai aka gaya wa shi sarkin al'aswadul annisi wannan fa abin da ya zai sa duk jama'ar da kai imani da kai su fasa za su ce kai annabin karya ne saboda wannan abin da ya kai baka saka yi ba kuma shi bai ce shi annabi bane ya ce shi mabiyin annabi Muhammad ne kaga aikin ya zama kira yake zuwa ga addinin sa ba naka ba kuma gabanin ya bai ya san da ya fada yake ce yake cewa in kunta ala haqqin fasayunjikal haqq wa in kana ala al-batil fasakarau yace in kana kan gaskiya to gaskiya ta kubutar da kai in kuma akan barna yake ku za ku ga me zai faru gare shi ya fito da kafarsa iya tafiya a wutan ba abin da ya faru gare shi yana fitowa aka hada baki sai ya bar garin aka kore shi yana fita daga nan sai tafi garin madina a lokacin khilafa na abubakar siddiq radiyallahu anhu sayyidina umar na ganin sa shi bai san waye ba sai ce masa min aina anti daga ina kake yace min al-yaman daga yaman sai ce yayi labarin wannan musulmi bawan Allah da aka jefa shi a wuta Allah ya kubutar da shi kamar yadda ya faru ga annabi Ibrahim me sunan sa ne sai ce wasu na umar sunansa abdullahi bin sau bai faɗi alkunyarsa ba don ya fi salwa da alkunyar sai ce shi sunansa abdullahi bin sau sai sai da umar ya fahimta ka san fasaha ta magabata sai ya kalli ce don allah ga yamin gaskiya ko kai ne shi don allah ka gaya mun sai ya murmushi sai ya ce eh ni ne sayyidina umar ya rungume shi fashe da kuka ya dauke shi ya kashe wajen sayyidina abubakar ya ce to ga bawan allah mu na yaman nan allah ya kawo shi madina ai ka gaba annabi bane da wannan ya kubuta akwai wani magabaci shi ma abul hasan shi ma irin wannan ya faru gaba gare shi akan hasbunallahu wa ni'mal wakil yawa yi gari za a halakar da shi saboda riko da gaskiya aka ajiye zaki yayi kwana uku bai ci ba bai sha ba kwana uku yayi bai ci ba bai sha ba aka bashi aka sa shi a cikin wani keji zakin tsakaninsa da shi da abul hasan kawai dan kofa ne da za a ja daga sama ta budu aka shigo da abul hasan wurin yana shigowa da alwala kawai sai ya kabbara ya fara sallah kawai sai aka je aka daga kofar zaki kwaninsa uku baci ba sha kawai sai to a guje sai ga mutum yana sallah yana zuwa jikin abul hasan ashe shi a cikin sallah yana addu'a yana hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan zaki da zo jikin sa yana lasan jikinsa haka da yawo yadda nake haka ya ta masa haka haka yana lasa ya gaji sai tafi abinsa wallahi bai cije shi ba balle ya cinye shi kai a ce zaki kwana uku bai ci abinci ba kuma ya ga mutum kuma ya lashi jikinsa ya bashi ai kai ka san kariya ce ta Allah bayan ya gama sallah ya zauna yayi addu'a zaki iya ta yawo bai ci ba ya gaji ya jira ya zaki bai ci ko sai fashin abin sai fita wasu zaki sallama sai fita sa. sanda ma fallama mar shi ne talaka suka zo ya abal hasan fi ma kunta tafakkir hina ma qaruba asadu ilai. Don Allah me kake tunani lokacin da zakin nan ya zo jikinka dan Allah yayi kake ji yayi kake jin ranka sai ce wallahi ma ta ufakkir fi ma kuntum tafakkirun wama khiftu mimma minhu takhafun illa ana a fi nafsi al asad jasad am tahir najis am tahir li alla yanqudu wudu'i wa ana muttasilun billah ya ce wallahi ba na tuna abin da kuke tunawa kuma ba na tsoron abin da kuke tsoro ni lokacin da zakin ya zo yake shafan jikina yake lafa da yawo tunani nake cewa shin yawon zaki najasa ne ko ba najasa ba don kada ya bata alwala ta ina ganawa da Allah wallahi kawai abin da rikita na kenan shin yawon nan kan najasa ne ko ba nan shi fikihu yake ta yi yayi matsayin alwala ta shin alwala tana nan ko ba ta nan kai kaji manyan mutane wani aka saki warzi ka nemi shi ganar za a yi amma dai kaga za shi ka gudu halal ne mafhum tsayi wannan iya daga cikin sirrorin hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan misalai ne kadan in ce zan ci gaba da kawa ko darasin ba za mu yi a yau ba wannan guda kadan din sun isa Allah ya sa mu wanye lafiya insha Allah ta'ala amin wa na'am du'a man khafa zulmas sultan babi na 37 shine addu'a na wanda kuma yake jin tsoron zaluncin mai iko wannan babin kuma in kana jin tsoron zaluncin mai iko sai ka karanta kaga shi ana bayan addu'a da ake in kana jin tsoron abokin gaba ko in ka gamu da mai iko nan kuma in kana jin tsoron zaluncin mai iko wanda yake da mulki kana tsoron kare zalunce ka to ka rike addu'an nan kullum ka karanta ba sai zaka gamu da shi ba in kana cikin azkar ka da wannan addu'a mai muhimmanci maybe akwai wani mai mulki da ya sa ka a gaba ko yake so ya ga bayan ka ko yake son cutar da kai to ka rike wannan addu'a guda biyu ne a babin ko ka rike duka biyu ko ka rike daya insha Allah ta'ala matukar cutar da kai zai wallahi ba zai iya ba ko me ya kulla Allah zai warware shi sunna ce ta Allah duk abin da ya kulla maka baki lokaci za ka ga ya lalace ya zama haba'an mansura yadda kawai kura in ana iska take watsewa to haka za ka ga duk abin da ya kulla yake zama mafhum tayyib don haka addu'a ta 129 faqra Allahumma رب السماوات ورب العرش العظيم كل منه فلان من فلان وأحزابه من خلائق وأحزابه من خلائق أن يفرض علي أحد منهم أو أن يطغى أن يفرض علي أحد منهم أو يطغى عز جاره وجلتنا وجلتنا kira sunan wanda kake tsoro din mai mulki da zai cutar da kai sai ka ce kulli jaran min sai ka kira sunansa da sunan babansa wa azabihi da kuma yan group ɗinsa ko yan team ɗinsa ko mabiyansa min khala'iqik daga cikin waɗanda suke halittunka Allah ina tsoron Allah ay yafruḍa alayya ahadun minhum da kada ɗaya daga cikinsu ya farma mini ko ya wuce gona da iri a kaina au ya tsiga ko kuma ya ɗagawa a kaina shi ma nau'i ne na zalunci ko shi ɗin ko wanda suke tare da shi mukarrabansa masu cutarwa sai ka karanta in ka kula za ka ga wannan addu'a tana kama da addu'ar annabi musa da harun lokacin da Allah ya ce izhaba ila fir'auna innahu تغافقولا lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar أو يخشى مسكتين قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وانا سورة كنا فها آية نوى أربعين دعوكو دهدو دبير دشدة الله يطن ما كاء الجنة zai haka ne 43 da 4 da 5 da 5 da 6 cikin suratu faha Allah ya ce annabi Musa da Haruna ku je wajen fir'auna hu taga yayi dagawa yayi zalunci wace guda da Iran da iri sai ce faqula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi fir'auna fa cewa shi Allah ne yace in akwai wani Allah ni ne ogansa don shi ya ce ma tulakun lakum min ilahin shi fa yace bai san akwai wani Allah ba sai shi kuma yake cewa in ma akwai wani Allah to shi yaro na ne ni boss din sa ne shi yasa shi kafirci geji geji in ka ji girman wani kafirci to like mai karamin kafirci ka ji a'udhu billahi a'udhu billahi shi kansa abun ya fi karfin sa kai ka san taro a radu da ka kenan kai yanzu wani abu ko kudi aka baka zaka iya mutum ya kalli Allah ya ce ba wani Allah sai shi in ma akwai to shi wancan Allah yaro na ne kuma ya harɗe ya zauna ai kai kasan a wurin ana yi ma dace ka gudu kamar wurin amma duk da haka saboda hikima ta da'awa Allah sai ya ce annabi Musa da Haruna ku gaya masa magana mai daɗi magana mai taushi wannan iya daga cikin sirrin da'awa duk mai da'awa da yake so a fahimce shi baya zagi ko cin mutunci ko bakaken baganganu, balle ya zama makaryaci yana zuki ta maladan ya bata wasu a nuna cewa shi shine kare na kware ba da awa ta musulunci bane shi mai da'awa kamar likita ne rarra shi yake yi waɗanda kake kiran sunan ba su gane gaskiyan ba a saboda jahilci ko sare wani zai maka kariya wani zai ma kazafi wani zai ma batanci wallahi wani zai sa har a kashe ka amma aikinka irin aikin likita ne ba za ka tsaya kana zagi a zan yi kaza a zan ba aikin mai da'awa ba ne shi mai da'awa kamar wanda yake kama tsuntsu ya ɗana tarko ne baya da hannu so idan kana karantar da mutane addini duk zagin da za a yi karka kula ci gaba da karantarwa me haɗa mutumin da ya ɗana tarko kuma da ɗaga hannu yana faɗa ba a cinsa ba ne yadda likita yake a kai masa marar lafiya marar lafiyan na mahaukaci to fa aikin mai wa'azi ya fi ƙarfin likitan mahaukata saboda shi wancan hauka ne mental hauka wannan kuma fa spiritual hauka kake magancewa haukar zuciya ta fi kowanne muni don haka aikin wa'azi ba aiki ne na mara haƙuri ba ka zama mai haƙuri mai juriya mai dauriya sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu kada wai daga wani ya zage ka a ah, ya zage ni Allah ya isa ya yake mu sai za mu rama ba aikin ka bane baka da lokaci na wannan idan ya zaye ka koyi maka ƙari, akwai maka shari akwai inda a jikinka ya yanku akwai inda ka rami? tsanani shine zunuban kai rage maka duk abun da ya maka mai cutarwa gobe kiyama zai tsaya gaba ga Allah ya maimaita in ku kana ga ya cutar da kai ne da wani abu ko ya nemi halaka ka ai akwai ko kai shi mana kai shi kotu mana sai ka kai kara lokaci kaza a lokaci kaza daidai waje kaza wanda ya shirya a cutar da ni amma ba a yi nasara ba na kawo kara kotu ga shedu ga shedu ga shedu in ka je kotu ɗari insha Allah za a samu wanda za a maka adalci so ita aikin karantar da addini mu daina mai da shi yayi a yau za mu ci mutuncin wani ba haƙin addini ba ne ba mutumin da ya taro a radu da ka kuma yake da original kafirci wanda a kafircin yake da first class ma'a ula babu kamar fir'auna amma duk da haka Allah bai ce a zage shi bai ce ku gaya masa magana mai laushi da taushi saboda duk inda kake wa'azi lafazin da kake ake da shi daga wani ya ji gane cewa kiyayya ne ba ka fahimce ka ba kuma kai ka gwada da kanka yau wani ya je ya kafa wa'azi ya zage ka daga nan ka fara gaba da shi to kai yayi waɗanda kake musu in baka da hakurin an maka su da kake musu fayaye ne shi wa'azi dan kana yi bai zama an baka laisin ɗin ka ci mutuncin kowa ka zagi kowa ka yi wa kowa ka zai ba dalili ba ne ko da fa kana wa'azin ba ka da yaƙinin fa kai ɗan aljanna ne kawai lalume kake a haske babu wani mutumin da ya san a yanzu shi tabbas ɗan aljanna ne wani ya zo yana yi wa khalifa rashid nasiha yana zaginsa sai ce dakata bawan Allah ya ce duk fa imaninka ba ka kai annabi musa da haruna ba ko kaka ya ce ban kai ba yace to ni da kake wa'azi in kafurci ne ban kai fir'auna ba e ya eh yace amma duk da haka fa Allah da ya tura masu imani Musa da Haruna ga fir'auna sai ya yace faƙula lahu ƙaular layyinan la'allahu zakar aw yakhsha an tura waɗanda suka fi ka imani wajen wanda ya fi shi shi kafurci. amma aka ce a yi magana mai taushe. jama'a da kuke ga mu zo mu yi nasiha mu yi muku murmushi mu yi karatu ba fa ba mu iya bakar magana ba ne. wallahi idan da wai halal ne kuma haka ne in muka buɗe caftan bakar magana da sharrif. wallahi da ƙaramin ne ma ya wajen gudu zai yi amma wallahi ba za mu yi ba za mu iya haƙura da duk mutuncinmu don mai don addinin Allah ya ci gaba ba mun zo nan muna karantar da ku don ku ɗauka mu na ƙwarai ba ne a'a don ku ɗauka addinin musulunci hanyar tsira ne shi ne saƙonmu to mun haƙura da mutuncinmu gaba ɗaya don addinin Allah ya nasara shi sa ba mutumin da ya kai wai dan ina karatu a wadin tamka masa babu shi in ka ji ko mun yi shiru ba wai ba abin fada ne, a shi sa mukan fada in ka da hujja zo gaba gare mu ka zauna a nan sai ku gane famara bi hat tijaratu duk mutumin da ya san yana da hujja to sai zo ya tinkare mu ba ma dagawa ko alfahari na ilimi ka zo gaba na kai yawwa amma babu dalilin mu zo karantar da dai ko mu tsaya mu yi tabaku labari a wani ya zagi wani. Wani ya ci mutuncin wani. Wani ya ce kaza ni Allah ya isa ni ban yadda ba barin baku labarin kaza wajen wa'azi ba wajen labari bane wajen karantar da mutane su san Allah ne su bauta mar ba wai mu su girmama mu bane ba shine manufar ba ba shine manufar ba shi aikin mai da'awa ai da'awa ila sabili rabbika ne ila na ila suka fa ila sabili rabbika ne zaka yi kira zuwa ga Allah ne ba zuwa ga kanka ba in ka tsaya kira zuwa ga kanka sai ka bata musu lokacin banza kuma kare kanka ba za ka karu ba ba zai ka karu ba so shi mai karantar da addini mai haƙuri ne mai juriya ne kuma yana yi kamar likitan mahaukata ne kana yi mahaukaci in ya zo ko dukanka zai likitan zai zuciya idan mahaukaci ya zo ana treated yadda ki mai jinya sai mai jinya ya kai duka sun zama mai sun zama mahaukata duka biyu sun zama da cikin wani ko likitan yara ƙanana ka zo raka yaro allura sai ya cije ka sai ka kaba hannunsa da karfi ka ciza kai ma ka zama yaro ba aikinka ba ne duk yadda za a saka maka da sharri a karantar da addini ka tsaya akan addinin karka tamka tarko ka nada ke so ka kama mutane su bi Allah to karka daga kara tsuntsun zai gudu kawai damuwar ka tarkon da ke gaba gare ka to mu rika zama masu haƙuri a karantar da addini yana tayar mun da hankali yadda ake mai da addini a yi ta musu a yi ta zage-zage a yi ta cin mutuncin juna ba haka addini yake ba wani lokaci ma kan zargi ba ma matsala ce diniya ba sai a mai da wuri wajen cin mutuncin mutane ba addini haka yake ba addini shine ka karantar da mutane Allah ka karantar da mutane addini su san Allah su bauta ma shine abin da ka tara su shine abin da na tara su so duk wanda zai tashi ya yi wa'azi ya karantar ya zama ɗalibin ilimi don Allah mu zama masu haƙuri don Allah mu zama masu juriya don Allah mu rika fifita kira zuwa ga addinin Allah mu manta da maganan wai a'a wane ya zage ni wane ya mun kaza ba aikinka ba ne. addinin zaka sa a gaba sai ka karantar sai a fahimta muhallin shahid dai ne fir'auna ne ake wazi aka ce faƙula lahu ƙaunar layyina la'allahu ta zakar yakhsha a cikin surat taha aya ta 44 su suka ce me qala rabbana na hafu. an ta alaina aw an daga. wannan ne muhallin shahid kaga anan ay alaiya alayya ahadun minkum aw daga. kaga ya zama kamar kaman ikkitibasi ne daga ayar azza jaruk duk wanda yake ya makwabci Allah ya ɗaukaka manista jarallah fahuwa hafizun duk wanda ya makwabci Allah ya karu an kare shi kuma ya ɗaukaka jalla sana'uk ai azuma sana'uk sannan yabonka Allah ya ɗaukaka wala ilaha illa ant babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah Allah ta'ala ya samu wanye lafiya addu'a ta 130 du'a man khafa zulmas sultan ita ma addu'ar wanda ya ji tsoron zaluncin wani shugaba da ake yake zalunci Allah ya kare mu duka na'am fik fakra Allahu أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر قبل فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الإنس والإنس اللهم كن لي جارا من شره جل ثناؤك وعظم جاره بإذني من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي من شره اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤه وعز جاره وعز جاره وتبارك اسمه ولا إله غيره wannan addu'a ita ma addu'a ne na man khafa zulmas sultan wanda ya ji tsoron zaluncin wani shugaba wanda yake da iko yake da authority a hannunsa riwaya ne na abdullahi ibn abbasin radiyallahu an hadithin iya cikin al'adabul mufrat in mun duba hakiki na shek muhammad nasir rahmatullahi alai ya tabbatar da cewa hadisi ne shi ma mai kyawu ya kawo shi a hadisi na 546 na'am cewa Allahu akbar Allah mai girma Allahu a'azzu min khalqihi jami'an Allah ya daukaka akan dukkan halittunsa dukkan wani mutum a duniya halittar Allah ne to Allah ta'ala ya daukaka akan halittunsa Allahu a'azzu ma akhafu wa ahzar Allah ya ɗaukaka akan dukkan abin da nake jin tsoro ko nake neman izina da kariya daga gare shi a'udhu billahi allazi la ilaha illa hu ina neman tsarin Allah wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai ya ce al-mumsik as-samawati saba shine wanda yake rike da sammai guda bakwai ayyaqa ana alal ardi illa bi izni babu abun da ya hana sammai bakwai su fado kan kasa sai dalilin Allah ya rike su kuma da ya rike su babu wata gwafa da ya saka ko tsarnu da ya sa ko wani fila da ya sa duk yawonka a duniya ba inda za ka ga saman nan wai wata sanda ta rike ta ko wani karfi ya rike haka Allah ya yi ta ya ce ta tsaya ta tsaya a wurin kuma in ka isa ka je ka yi rumfa a gidanka kar komai ya rike ta ta tsaya wani abu sai Allah Allahu akbar ya Allah min sharri abdika fulan ina neman tsarinka daga shirin bawanka fulan wajen fulan din nan sai a saka sunan wanda ake neman tsarin Allah daga gare shi kana iya ce fulan wa fulan wa fulan in sama da mutum ɗaya ne kana iya jera sunaye wa jinudihi da kuma sojojinsa ko jami'an tsaronsa wa atba'ihi da kuma mabiyansa wato ko ƴan bangansa kenan ko wa atiyaihi da kuma ƴan ƙungiyoyinsa. min aljinni na aljanu wal insi da mutane saboda me saboda wasu suna aiki da aljanu don su cutar yanzu kaman annabi Sulaiman da annabi Dawud ai Allah ya ba su iko akan wannan wa warisa Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa tayri wa utina min kulli shay wala <laughs> ullimna mantiqa tayri wa utina min kulli shay me إن هذا لفضل إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزئني an ashkura ni'mataka allati an alayya wa ala walidayya ka dauka suratul naml tun daga aya ta 16 17 18 har ma 19 kaga annabawa ne da suke a cikin mabiyansu har akwai aljanu kuma wannan ke ƙara tabbatar da mu fa'idan ilimi a wurin mulki ilimin addini da kuma imani shi annabi Sulaiman tururuwa sai ta yana zuwa yana tafiya sai ta ce wa sauran masaki udkhulu masakinakum la kuma sulaiman wa juluduhu kuma la kada sulaiman da sojojinsa su tattaka ku su kashe ku ba su sani ba a rashin sani a lokacin kasan inda mulki ne na duniya ba ilimi ba imani da suleiman sai ya juya sai ya ce ai kaga bala'in ya kai tururuwa ma ta san ɗan bala'i ai shan haka ne in ba imani daga ce kai ai an san mu danja ne amma shi da ya je فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنأمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه سيئي مرمشي سبود جندا لما قننت مرمشي سيفشي لمرمشي فتبسم ضاحكا من قولها وقال سيئي رب أوزئني ka kara mu an shukura ni'imataka allati an'amta alayya dan na gode wa ni'imar da kai a kaina da iyayena to kaga shi ne amfanin ilimi da imani ka'ida sai karantar da tawadu amma in babu wannan to shi ke na zai ce kaga tururuwa ba ma mutum ba tururuwa ma ta san bala'inmu Allah ta'ala ya kare mu daga wannan sai kuma ya kara girman kai Allahumma kulli jaran min sharrihim Allah ta'ala ka kasance min hasidan min sharrihim shine jaran anan Allah ka zama mun mai kariya daga sharrinsu jalla sana'uk yabonka ya ɗaukaka ai azuma sana'uk ya Allah wa azza jaruka ai majista jaraka faqad kana min faqad kana aziman duk wanda ya makwabce ka ko ya samu kariyarka Allah to ya ɗaukaka wa tabarakasmuka kuma alkhairanka sun yawa Allah wala ilaha ghairuka babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah yayi muke da lokaci na'am saura minti takwas minti biyu eh to inda biyu ne sai mu tsaya a nan ko inda ya kai takwas sai mu yi babin gaba amma in minti biyu ne sai mu dakata a nan Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya ba mu ilimi mai amfani muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarmu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وذريتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وذريتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وذريتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب muna roƙon Allah ya ƙara mana aminci a Najeriya Allah ya ƙara wa ƙasar albarka Allah ya ƙara wa kwanciyar hankali Allah ya ƙara wa Najeriya zaman lafiya muna roƙon Allah ya ƙara wa Najeriya albarka Allah ya ƙara wa Najeriya alheri kunci rayuwa da ɗan uwa ake ciki a ƙasar nan Allah ya sauwaka, duk wanda rayuwa ta kuntata gare shi Allah ya sauwaka maka. wanda da zai ci ya gagare shi Allah ta'ala ya bashi halal wanda rayuwa ta masa kuncin wajen zama Allah ya bashi inda zai zauna wanda rayuwa ta kuntata gare shi dan jinya Allah ya bashi lafiya wanda rayuwa ta kuntata gare shi dan magani Allah ya bashi halin saya wanda rayuwa ta kuntata gare shi dan kudin makarantar yara Allah ya sauwake masa wanda rayuwa ta kuntata gare shi akan kowane abu saboda kuncin rayuwa da ake ciki a Najeriya Allah ta'ala ya sauwaka wa duk wani dan kasa Allah ta'ala ya kawo mana ɗauke. Allah ya tallafa mana Allah ya tallafa mana muna roƙonsa da mafi girman sunayensa na alhayyu alqayyum Allah ya tallafa mana wanda suke hannu an yi garkuwa da su Allah ya kubutar da su waɗanda suka yi garkuwa da su Allah ya kubutar da su wanda suke cikin halin rashin aminci Allah ya aminta da su wanda suke cikin damuwa Allah ya cire su a damuwa wanda suke cikin kunci Allah ya yarwata musu Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi wanda muka roƙa da wanda ba mu roƙa ba wanda muka sani da wanda ba mu sani ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa zuriyar mu albarka Allah ya albarkaci zuriyar mu Allah ya albarkaci zuriyar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim wallahu ta'ala a'lam